Ders van Israël, in die onbevoegde wat nader kom, moet gedood word. Al die geteldes van die leviete wat Mooses en A, rond volgens die bevel van die Heere, volgens hulle geslachte getel het, allemaal wat mannelijk was, van een maand uit en daarboe, was 22.000. In die Heere het aan Mooses gesê, tel al die mannelijke eersgeborenes van die kinders van Israël, van een maand uit en daarboe, en neem die getal van hulle name op. En je moet voor mij, ik is de Heere, die Levite neem in die plek van al die eerstgeborenes onder de kinders van Israël, en die vee van die Levite in die plek van al die eerstgeborenes onder die vee van die kinders van Israël. En Mooses het, soos die Heere om beveel het, al die eerstgeborenes onder die kinders van Israël getel. En al die mannelijke eerstgeborenes volgens die getalname, van een maand uit en daarboe, volgens hulle geteld is, 3.600 was 22.273. In de Heere het met Mooses gesprek en gesê, neem die leviete in die plek van al die eersgeborenes onder die kinders van Israël, en die vee van die leviete in die plek van hulle vee, zodat die leviete myne kan wees. Ek is die Heere, wat aangaan die loskoping van die 273 wat oor is boe die leviete, uit die eersgeborenes van die kinders van Israël, moet jij per hoof vijf sikkels nemen, Volgens die sikkel van die heiligdom moet jy dit neem, die sikkel is 20 graad. En jy moet die geld als losprijs van die wat onder hulle oor is, aan A, Ron en sy seens gee. Daarop het Mooses die loskoopgeld geneem van die wat oor was boe die wat dier die leviete losgekoop was, van die eersgeborenis van die kinders van Israël het hij die geld geneem, 1365 sikkels volgens die sikkel van die heiligdom en Mooses het die loskoopgeld aan op, Ron en sy seens gegee volgens die bevel van die Heere, soos die Heere Mooses beveel het.